Laganini, bauštelica. Dragi slušatelji, evo nas u još jednoj laganini bauštelici. Kao što smo u našoj Sovi Info najavili, bili smo na trećem susretu poslovnih žena, žene kreiraju razvoj industrije. Osim što smo o tome napisali vijest, pet panelistica koje su danas održale govor, pitali smo koji je njihov savjet mladim studenticama koje tek moraju postati poduzetnice. Pa poslušajmo što su nam o tome rekle Ivana Kovač, direktorica firme Kapko, Biljana Cerin, Ostendo Consulting, Blažena Datković Metalac DOO, Linda Šuka, Industrijska zona DOO direktorica. Pa savjet mladim studenticama je da se svakako ukoliko imaju ambicije ići u poduzetništvo, da se, da se u to upuste, da nikako ne prezaju pred neuspjehom, zato što je sastavni dio svakog uspjeha neuspjeh. Ako ne, ne pokušate, nećete ni znati ovaj, da li možete uspjeti. Ako vam i propadne firma, to nije eh, ništa zabrinjavajuće, idemo dalje, glavu gore i ohrabice. se. Evo ga, pozdrav Linda Šuka, direktorica industrijske zone Deo Bakar. Znači, moj savjet curama je da budu pametne, da se obrazuju, školuju, da budu energične, da se ne boje raditi vlastita iskustva, jer i tako kažu da iskustvo je ono što imaš kad ti najmanje treba, tako da samo naprijed. Uh, ok, Ivana Kovač, uh, vlasnica i direktorica tvrtke koja se bavi proizvodnjom službenih i radnih kapa, Kapko iz Zagreba. Pa što je poručila mladim studenticama da uvijek prate svoje srce, da nikad ne odustaju, da sve što mogu i hoće uvijek mogu napraviti u svom životu. Bez obzira koliko god to teško izgleda. hvala. Jasminka Korotaj, e, ja sam vlasnica i direktorica tvrtke Odjeća iz Zagreba. E, mi proizvodimo službenu i zaštitnu odjeću. Mladim poduzetnicama, budućim, bi poručila da budu hrabre, samosvjesne, da ne odustaju od svojih snova i da im je samo nebo granica. E, dobar dan, e, Blaženka Datković, direktorica firme Metalac DO iz Rijeke. E, bavimo se proizvodnjom metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, montažom za pravne i za fizičke osobe. Mladim studenticama za ulazak u svijet poduzetništva samo hrabro, imajte svoju viziju, imajte ideju, budite ambiciozne, ne dozvolite da vas netko sputava ali puno hrabrosti, puno rada. Ono što odlučite raditi morate jako dobro znati. Znači ne ići nešto raditi, a da vam je nepoznato i da to nešto pliva, pa ćemo mi pokušati. Nema od toga ništa. Znači ono što dobro, dobro znate, u to uđite i to radite. I hrabro. Biće sve u redu. Ja sam Biljana Cerin, direktorica tvrtke u Stendo Consulting iz Zagreba. Bavim se savjetovanjem u području informacijske sigurnosti, usklađivanja sa regulatornim zahtjevima i upravljanje rizikom u informacijskim sustavima. Moj savjet eh, mladim ženama koje žele postati poduzetnice je prije svega da pronađu svoju strast, jer da bi bili dobar poduzetnik morate zaista voljeti ono što radite, onda su vam sve prepreke nesavladive. I drugi, kao što sam rekla tijekom panela, uvijek ulažite u sebe, u svoje znanje, u ljude koje poznajete, širite svoje vidike i ne bojte se ničega. Eto, djevojke, čule ste, samo hrabro, obrazujte se, budite proaktivne, vjerujte u sebe i budite ustrajne u svemu onome što radite. Osim e, ovog kratkog priloga, Lagarini bauštelica ne završava ovdje, jer s nama je danas Sara Varljen, studentica druge godine Medicinskog fakulteta u Rijeci i članica studentske udruge Medicinskog fakulteta FOS. Također, e, Sara je ostina koji danas, nažalost, nije mogao biti s nama, osnivačica projekta Kosari. Pa pa Saro, dobro večer. Bog, dobro večer. Za početak, e, kako si, kako se osjećaš tu u našem studiju? Pa, do, dosta dobro, ja sam uvijek sretna kad dođem vama ovdje u posjetu e, i ti ni ja, evo koja nažalost nije s nama, tako da sam sretna zbog toga što sam ovdje, ali sam umorna, ali evo sad je produženi vikend predamnom, tako da sam e, i sretna s jedne strane. A tek je počeo semestar. Tek je počeo, da. <laughs> Di je taj kraj? Saro, ti si jedna od osnivača projekta Kosari, kojim aktivnostima se bavite tako je, znači ti ja e, smo sa još e, nekolicinom e, motiviranih brucoša prošle godine pokrenuli projekt Kosari. Uh, Kosari je projekt koji je bio zamišljen kao projekt kojemu je baza Dare to Share, to jest humanitarna akcija darivanja kose, a tu humanitarnu akciju su onda nadograđivali, odnosno upotpunjavali određeni događaj sa ciljem podizanja razine svijesti o oboljelima od malignih bolesti koje uzrokuju e, gubitak kose. Tako da smo u sklopu toga organizirali jedan humanitarni pub quiz. tada smo organizirali jednu e, edukativnu radionicu za osnovnoškolce e, u posjet na naš faks u Rijeci su nam došli učenici bilingualne škole, osnovne škole Jelsi i također smo u vrijeme blagdana organizirali prikupljanje, odnosno darivanje djece na onkologiji na Kantridi. Kako je i nastala sama ideja za projekt? Pa sama ideja, to je ta inicijalna ideja o projektu je došla od moje prijateljice iz Rumunjske koja tamo studira medicinu e, i ona je zapravo nešto slično pokrenula u Rumunjskoj, to jest ona mi je zapravo ukazala na tu potrebu uopće rađenja perika, odnosno ukazala mi je na tu važnost e, imanja kose za djecu oboljelu od, e, od alopecije i, i raka. Tako da je od nje došla ta inicijalna ideja, onda smo ti i ja sa, sa našim kolegama sa prve godine zapravo malo brainstormali i došli na još nekoliko ideja i oformili, eh, tako reći, projekt Kosari. Spomenula si alopeciju, pa eto ja kao lajk, a vjerujem i naši slušatelji, ne znam o kakvoj se bolesti radi. Tako, pa- ja mislim da nisi ti možda jedina ili ono, mislim da je dosta puno ljudi koji ne znaju za tu bolest i dosta, e, dosta naše društvo još nije možda osviješteno o toj bolesti. Radi se o jednoj autoimunosnoj bolesti odnosno pojednostavljeno rečeno e, bolesti koji zapravo naš e, organizam pokreće s obzirom da organizam reagira na naše stanice kao, kao da su nešto strano te ih onda shodno tome i uništava. E, I jedna od posljedica te bolesti je i gubitak kose, zbog čega smo i mi onda nastojali podizati razinu svijesti o toj, o toj bolesti. Osim što se trudite podignuti svijest o tome, vi izrađujete i perike. Za koga izrađujete perike? Tako je, znači sada u tom prvom ciklusu provođenja projekta smo izradili dvije perike. obje perike idu djevojčicama koje su na liječenju u Zagrebu. Jedna djevojčica je iz Zagreba, a druga djevojčica je iz Zadra. Tu su negdje oko 10-11 godina. Mlade, vesele, sretne cure e, koje su nažalost jedna obolila od leukemija, a druga od osteosarkoma tako da evo njima će ići e, perike, to jest e, konačni cilj projekta Kosari. Kada ćete im uručiti perike? Perike ćemo im uručiti sutra, ti ja idemo u Zagreb i onda ćemo ih iznenaditi sa darovima i sa njihovom novom kosicom predivno, stvarno e, predivno. Vjerujem da trošak izrade tih perika nije malen. Zanima me koliki je i na koji način prikupljate potrebna sredstva za samu izradu. Tako je, trošak perike je dosta, dosta velik. s obzirom da se znači, sama perika sastoji od monture koja je zapravo kao kapica u koju se kao recimo goblen uvlači las po las i to je jel da, ručni rad zapravo sama izrada perike od prave kose naravno, tako da se perika sastoji od te monture, odnosno kapice i od samog, e, samog čina izrade perike i tako su se onda i naši troškovi e, kretali. Znači prvo smo morali kupiti tu e, monturu koju smo naručivali iz Njemačke i negdje cijena te jedne monture se kreće 110-120 eura, znači negdje 800-900 kuna a uz to još ide i sama izrada perike koja se kreće od recimo 4,5 do 5 tisuća kuna po jednoj perici. Jako puno novaca, moram je. priznat, nisam očekivala kada sam postavila to pitanje da perika može toliko koštati. Pa da li ste možda dobili kakvu financijsku potporu od Jesmo, nekoga? Jesmo, naravno. Znači mi smo dijelom prikupili novac na humanitarnom pub kvizu koji smo organizirali, ali tu smo se negdje kretali u iznosu od 1000-1200 kuna. Onda drugi dio eh, financija smo dobili kroz na natječaj studentskog centra u Rijeci. Mi smo na taj natječaj prijavljivali e, projekt, te smo isto dobili novac za dvije monture. To je bilo nekih možda dvije, tri tisuće kuna E, a glavninu financija smo zapravo dobili od Hrvatske banke za obnovu e, i razvoj koja ima sjedište u Zagrebu, tako da taj novac, to je ta donacija je onda išla u samu e, izradu Perika. Dakle, dobili ste nekakvu <laughs> potporu, niste bili sami u realizaciji. Saro, ja bi za sada uzela jednu glazbenu pauzu. Imaš li ti možda kakvu glazbenu želju? Tako, evo jednu pjesmu za mog prijatelja koji nije sa mnom, za Tina, njegova najdraža pjesma. Evo nek se iznenadi kad čuje. E, smijem li ja reći slušateljima što slušamo? Dragi slušatelji, mi slušamo Still Feel i Half Alive. When I'm furthest from myself Feeling closer to the stars I've been invaded by the dark Trying to recognize myself when I feel I've been replaced. Slušali smo Steel Feel i Half Life e, glazbenu želju naših e, današnjih gosti. Oni su osnivači e, projekta Kosari, projekt koji za cilj ima osvješćivanje ljudi o problemima oko raka i način na koji cijeli taj proces olakšati. Zadnji što smo razgovarali, spomenuli smo da ste u sklopu toga održavali radionice, pub kvizove, da ste organizirali i darivanje kose, pa ja bi se zadržala malo na edukativnim radionicama koje ste provodili prošle godine. Kako su te radionice izgledale, bile koncipirane, kakav je bio odaziv i kojim temama ste se bavili? Tako je, znači krajem prošle godine smo organizirali edukativnu radionicu za djecu iz osnovne škole Đelsi, to je bilingualna škola talijansko-hrvatska tu u Rijeci. I cijeli taj događaj bio koncipiran tako da su nam učenici došli na naš fakultet i mi smo ih tamo dočekali i onda smo krenuli sa samom radionicom. Radionica je bila koncipirana dosta interaktivno i trudili smo se raditi u manjim grupicama i kroz diskusiju i različite slučajeve baš, uh, e, kako bi ja naš profesor rekao na faksu, studiozno metabolizirati sve čim <laughs> smo se bavili. tako da su neke od tema bile stigmatizacija, odnosno stigma, predrasude i svak, općenito nekakve, zapravo fokus je bio na predrasudama boljelima, ali i o nekim drugim pripadnicima našega društva. tako da smo mi sve u svemu bili zaista oduševljeni odazivom i bili smo oduševljeni njihovom povratnom informacijom jer smo zaista shvatili da su dosta zreli i da dosta promišljaju o tim nekim psihološkim aspektima općenito njihovog, njihove svakodnevice tako da smo zaista imali pozitivne dojmove i htjeli bismo ponoviti tu radionicu sa još više učenika e, osnovnih škola u Rijeci. Dakle, radi se o učenicima od 11 i 12 godina. 11 12 godina pretežito, tako je. Relativno mladi, <laughs> mali mladi ljudi. Kakva je bila njihova reakcija na to što ste im predstavili? E, ja sam se osobno dosta začudila da su njima svi ti pojmovi bili poznati i da su oni bili upoznati sa problematikom koja stoji iza tih pojmova i da su zaista znali svaki dio objasniti i dati primjere iz svakodnevici gdje su oni susreli ne znam neke predrasude ili stigmu neku eh, na ljudima tako da sam ono ja recimo u tom aspektu bila jako oduševljena ali evo i moje kolege odnosno prijatelji koji su sa mnom eh, provodili tu radionicu su isto bili zaista oduševljeni i htjeli bismo, htjeli bismo to svakako u skoroj budućnosti ponoviti. Hoće li publika isključivo biti tako mlada ili namjeravate to provoditi možda tako, sa znači, starijom populacijom? Ta, eh, ta specifična radionica je namijenjena za osnovnoškolce, ali nama je u planu napraviti radionice e, za studente, ali i za e, građane rijeke općenito, tako da to nam je neki plan za drugi ciklus provođenja projekta Kosari. Među volonterima rekla si da su studenti medicinskog fakulteta, a na koji način bi se mogli uključiti studenti nekih drugih sastavnica sveučilišta? Tako, znači u ovom projektu su većinom sada studenti e, druge godine medicine, iako imamo i e, par studenta sa viših godina, ali primarno su pokretači i sudionici e, studenti druge godine medicine, na što smo zaista evo ponosni. Zapravo o tom, nama je i cilj proširiti taj projekt na ostatak sveučilišta, zato jer mislimo da svaka komponenta komponenta sveučilišta može doprinijeti daljnjem širenju projekta i može donijeti neki svoj aspekt u, u samo poboljš, koji će onda e, rezultirati poboljšanjem kvalitete projekta. Tako da smo mi zaista otvoreni za sve ideje i mislimo da bi to sigurno uveličalo cijeli projekt. mi smo uvijek evo, dostupni na našoj Facebook stranici e, gdje se mogu naći naši kontakti i sve i evo otvoreni smo za sve nove ideje. E, vidim već od prošle godine ste ne samo na studente proširili, nego i uspjeli ste ostvariti e, biti početni cilj. Izradili ste perike i eto sutra ćete ih e, i dodijeliti. Koje aktivnosti slijede? Kto namjeravate u nekoj bližoj budućnosti? Tako je, da, znači ova sutra podjela perika, odnosno predaje perika je zapravo kulminacija tog projekta, odnosno završetak prvog ciklusa provođenja projekta Kosari. za sada ćemo zamrznuti, tako reći, projekt na par mjeseci, ali nam je u planu pokrenuti dalje projekt. Um, tada ćemo u tom drugom ciklusu uvrstiti još neke komponente i htjeli bismo naravno i uključiti više ljudi e, u taj projekt, poglavito studenata. Um, tako da su nam planovi svakako raditi još više na, toj, e, na tom psihološkom aspektu oboljelih i na osvješćivanju, odnosno senzibilizaciji građana rijeke o problemima koji um, za dese oboljele. Um, tako da su nam to neki okvirni uh, ciljevi, ali bismo također htjeli poraditi na boljoj uh, možda nekom fundraisingu kako bismo mogli um, više uh, dječice uveseliti novim perikama koji način bi građani mogli pomoć, pridonijeti? E, sad u ovom drugom ciklusu nam je, nam je plan pokrenuti fundraising gdje će onda ljudi direktno moći donirati e, novac, ali također na našoj e, Facebook stranici se nalazi i broj žiro računa na kojem naravno se onda mogu i donacije uplatiti, ali također preko, na, preko humanitarnih pub kvizova i takvih događaja koji za cilj imaju prikupljanje dodatnih financija za izradu perika sad kad si spomenula e, račun, <laughs> broj računa, željela bi samo naglasiti e, našim slušateljima da je taj novac prijeko potreban za samu realizaciju projekta i zaista dobro dođe svaka kuna. Pa eto, ako ste možda poželjeli donirati nešto, vjerujem da ćete jako razveseliti ovu mladu damu koja sjedi <laughs> nasuprot mene, a i svu dječicu. E, za kraj, ono što bi mene jako zanimalo je da li smatraš da ste postigli željeni efekt i da li takav i slični projekti poput, ne znam, crvenih noseva zaista doprinose nekakvom e, poboljšanju uvjeta u kojima se nalazi, nažalost, bolesna djeca. Pa da, mi smo e, svakako ostvarili svoj cilj. E, naravno da nam je želja bila i želja nam još uvijek je do što više ljudi, ali mislimo da je E, taj način, znači komunikacija, diskusija, jednostavno čisto senzibiliziranje ljudi o tim problemima dobar korak kako bismo općenito osvijestili druge, ali i pomogli oboljelima da ne budu toliko stigmatizirani od strane društva što nažalost je stvar. Koliko se, ono ja se u par navrata toliko nekad i razočaram, ali i začudim ono kako ljudi znaju reagirati na, na oboljele. Tako da mislim da smo prvi korak pokrenuli, a sad Krenem i u zvijezdama. Slažem se s tobom. Zaista jedan hvale vrijedan projekt, e, svaka čast na inicijativi. E, kada bi svijet bio malo <laughs> i takvih ljudi, vjerujem da bi bio i ljepše mjesto. Pa Saro, hvala ti puno na ovom ugodnom razgovoru. Ja se zaista nadam da taj projekt neće ostati e, samo na dvije perike, da će jednog dana u novinama pročitati Kosar i podijelio sto <laughs> perika. Tako je. Tako je. <laughs> samo je nebo granica. A do tada, dragi studenti, dragi građani, svaka pomoć je dobrodošla, svaka kuna je dobrodošla. Ako koji ja smatrate da ovo jedan divan projekt, uključite se, pomozite i razveselit ćete dječicu. E, hvala ti e, Saro, a vi dragi naši slušatelji ostanite uz našu glazbenu playlistu i ostanite naravno uz nas jer ovo nije kraj našeg današnjeg programa. Laganini, Bauštelica